A kaznit će zulumčara, makar bio musliman. وأنا حسن للأوطان وأنا فجر هل ضياء Resul sallallahu alaihi ve sellem upozorava Muaza. Kaže mu, o Muaze, čuvaj se dove mazluma. čuvaj se dove onome kome je nasilje učinjeno, jer između njegove dove, između njegovih riječi koje upućuje gospodaru svjetova i Allaha Đalešanuhu nema prepreke. Ono što vas je snašlo od musibeta, od nevolje, od kazne, to je zbog dijela ruku vaših. A Allah mnogo toga i oprosti. عليه أحلى ما في الكون لديه حين يشع النور عليه أحضن أرضي بين فؤادي في وجداني أهوى أرضي والإسلام والقرآن Studio za medijsku produkciju Sebil Zenica vam predstavlja audio izdanje Uzroci stradanja naroda predavača Abdus Sameda Bušatlića.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 i nestanka određenih naroda. Dakle, oni koji nisu bili poslušni poslanicima i koje je Allah Đelešanuhu kaznio još na ovome svijetu. To zbog toga da bi Allah preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem upozorio braćo ovaj ummet i podsjetio na ono što su proživjeli priješnji narodi kako njih ne bi zadesilo to isto i kako ne bi doživjeli kaznu na ovome svijetu i patnju na ahiretu i kako bi kročili ispravnom stazom i stazom koja vodi ka uspjehu i sreći na dva svijeta. Prije spominjanja uzroka propasti potrebno je spomenuti opšta pravila iz kojih se izvodi govor o ovoj temi, a to su prvo pravilo koje želimo spomenuti jeste zasnovano na Kur'anu, i Allah Đelešanuhu kaže Inna Allahe la jadlimu nasa še'an walakinna nasa anfusahum jadlimun. Dakle, prvo pravilo je da Allah nikome nasilje ne čini. Dakle, Allah Đelešanuhu ni jednome robu, ni jednome narodu ne čini nasilje, nego oni, kako Allah kaže u ovome ajetu, sami sebi nasilje čini. Ili u hadisu ili hadisi kuciju gdje kaže Allah Đelešanuhu Ja ibadi إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما O robovi moji, ja sam sebi nasilje zabranio kaže Allah Ja sam sebi nasilje zabranio i učinio sam, učinio sam ga i vama zabranjenim. Pa nemojte činiti nasilje jedni drugima. I sve što čovjek kad snađe od musibeta, od iskušenja i od kazne na Dunjaluku, to je zbog onoga što je on sam uradio i zaslužio. Kako kaže uzvišeni u drugom ajetu Hel san ihsan illa ihsan. Pa da li je nagrada i po čem drugom nego po onome što čovjek uradi. Dakle, za dobro je dobro, a za zlo nagrada slična tome. Drugo pravilo iz kojeg se izvodi ovo o čemu govorimo, dakle, ova propast i uzrok propasti naroda jeste da kaznu i propast braćo prouzrokuju ljudski grijesi. Kaznu i propast na Dunjaluku i musibete prouzrokuju ljudski grijesi. Kaže uzvišeni وَمَا أَسَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Ono što vas je snašlo od musibeta, od nevolje, od kazne, to je zbog dijela ruku vaših. A Allah mnogo toga i oprosti. Allah preko mnogih grijeha vaših pređe. Ili u ajetu u kojem Allah kaže Zahara al fesadu fil bahri bima nas. Pojavio se fesad i na kopnu i na moru. Zbog čega? Zbog čega se pojavio nered i na kopnu i na moru? Zbog onoga što ljudske ruke radi. Zbog onoga što ljudi radi. I kazne koje Allah šalje na određeni narod ili na određene skupine mogu biti raznorazne Mogu to biti zemljotresi, mogu biti poplave i potopi, mogu biti ratovi, može biti glad, može biti to da Allah Đelešanu pošalje nepravednog vladara, zulumčara, određenom narodu koji je to zaslužio. Jer mi često puta kad govorimo o zulumčarima, kad govorimo o nepravednim vladarima, samo na njih ciljamo i o njima govorimo. Međutim, iz kuranskih ajeta i hadisa Rasula sallallahu alaihi se razumije da Allah pošalje takve vladare ljudima koji ih zaslužuju. Ljudima koji zaslužuju takve vladare, ne zaslužuju bolje. Da zaslužuju bolje, Allah bi im poslao bolje. Dakle, to zavisi od ponašanja ljudi, a ne samo, nisu oni sami od sebe došli. Ti vladari, zulumčari, ako su takvi, ako su nepravedni, oni su iz tog naroda ponikli. Nisu s Marsa pali, kao što kaže Alija radijallahu ta'ala kad ga je upitao jedan Haridžija, provocirajući ga, rekao mu je, o Ali, ti si halifa sada, međutim ljudi su ti neposlušni, ljudi su ti nepokorni, Zbog čega to? A nisu bili takvi dok je bio Omer i Ebu Bek. Nisu, njima bili nepokorni. Pa Alija mu odgovara, kaže, znaš li zbog čega? Kaj ne znam, objasni mi. Kaj je zbog toga što je Ebu Bekr, što su Ebu Bekr i Omer bili halife meni i sličnima meni. Pa su im se zato pokoravali ti sljedbenici. A ja sam halifa tebi i onima koji su slični tebi. Dakle, zato je fesad i zato je nered na zemlji. A nekada to budu druge vrste kazne, kao što je tvrdoća srca i, i udaljenost od upute i neprihvatanje upute poslije bilo kakvih dokaza. Zatim, sljedeća stvar ili sljedeće pravilo jeste da Allah Đelešanohu ne kažnjava jedan narod prije nego što mu pošalje opominjača. Prije nego što pošalje onoga koji će, ga upozoriti na, određene grijehe. U prijašnjim narodima to su bili poslanici. To su bili Allahovi poslanici. Pa Allah Đelešanu kaže Voma min karijetin illa mundirun. I nismo ni jedno mjesto uništili dok nismo poslali opominjača. Nijedno mjesto nije uništeno dok Allah nije poslao onoga ko će ih opomenuti na njihov nered, na ono što radi, na njihov širk, na njihov kuf i na njihovo griješenje i tako dalje. Za ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, posle kojeg nema više poslanika, nema više poslanika, Allah neće poslati novog poslanika posle Muhammeda sallallahu ve sellem da upozori narod na grijeh, ali je ostavio Kur'an koji će ostati i trajati do sudnjega dana da bude opomena da bude opomena umjesto poslanika pa Allah kaže muslimanima kaže mu'minima onima koji imaju sluh koji imaju srca s kojima mogu čuti i razumjeti Allahu istinu i njegove riječi ja amanu ati'u wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un o vi koji vjerujete o vi koji vjerujete, ne okrećite se od poslanika, pokoravajte se Allahu i poslaniku i ne okrećite se od njega. I slušajte, slušajte ono što vam se govori, slušajte Allahov govor. Dakle, ili bolje da prevedemo, a vi slušate Allahov govor. Slušate Allahove riječi i Allahove naredbe. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Ne budite kao oni koji kažu slušamo, a ne slušaju. Dakle, muslimani imaju Kur'an. Znaju šta im se dešava danas. Znaju pričat o svom poniženju, a ne znaju poslušati kuranske riječi koje će im dati odgovor na to zbog čega su u takvom stanju. Dakle, ne budite od onih koji kažu slušamo, znamo za Allahovu istinu, znamo da je Allah poslao posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v. Znamo da je Kur'an istina, a ne radimo po njemu. Ne radimo po njemu i ne vraćamo se istinski Allahu Đalešanu. Sljedeće pravilo, braćo, jeste da Allah Đalešanu ne kažnjava jedan narod ili neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne promijeni. I ovo se odnosi, ovo pravilo, i na blagostanje, i na izobilje, i na prosperitet, a također i na slabost i stagnaciju jednog ummeta, jednog naroda. Dakle, narod koji živi u izobilju, koji živi u bogatstvu, koji živi u blagostanju na Dunjaluku, neće prestati tako da živi dok bude je pokoran Allahu Đelešanuhu. A također, narod koji živi u bijedi, živi u siromaštvu, koji živi u strahu, u stalim ratovima, u stalim trvenjima, u hijđrama i u muhađerluku, neće prestati tako da živi. Neće prestati da živi tim ponižavajućim životom, dok ne promijeni svoje stanje. Dok ne, zato što Allah Đalešanuhu kaže velike bi en Allahe lem jeku mugajira ni'meten en ameha ala qavmin hatta yugajiru ma bi anfusihim. Zato što Allah neće promijeniti blagodat, neće oduzeti blagodat od ljudi koju mu je dao dok oni ne promijenu sami sebe. Dok oni ne promijenu svoj način života. Sljedeće pravilo jeste također to koje zavarava često puta muslimane, a to je da blagodati dobrote koje su date određenim ljudima nije, ili određenim skupinama ljudi nisu dokaz, braćo, da su ti ljudi priznati i poznati kod Allaha Đalešanuhu i nisu dokaz Allahu i ljubavi prema tim ljudima. Jer često puta to može biti isti drađ, može biti kazna od Allaha Đalešanuhu, postepeno kažnjavanje da oni to i ne osjete. Tako kaže Allah u prevodu ajeta i sure En'am, poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. I kada bi zaboravi ono o čime bi bili opominjani, dakle kada bi zaboravi ono o čime su i poslanici opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. Dunjalog bi im se otvori. Svo bogatstvo koje su poželjeli imali su, tako kada bi se obraduju onome u čemu uživaju, mi bismo im poslali kaznu iznenada i odjednom bi svaku nadu izgubi. To su dakle, vraća pravila vezana za ovu temu, a uzroci stradanja naroda na Dunjaluku su sljedeći. Prvi uzrok, nakon širka i nakon kufra u Allaha Đalešanuhu, jeste zulum jeste nepravda i nasilje. I zulum je veliki grijeh i on je grijeh koji se ne oprašta samo taubom. Nego Allah neće oprostiti taj grijeh dok se ne vrate prava onima kojima su oduzeta. Nije dovoljno dakle za zulum, samo tauba. Zato Resul sallallahu alaihi ve sellem upozorava Muaza. O Muaze, čuvaj se dove ima mazluma. Čuvaj se dove onome kome je nasilje učinjeno, jer između njegove dove, između njegovih riječi koje upućuje gospodaru svjetova i Allaha Đalešanhu nema prepreke. Stići ćete sigurno do vama zluma. Ako si mu nepravdu nanio, ako si ga zakinuo, ako si ga uvrijedio, ako si napao na njegovu čast, na njegov imetak, ne zaboravi mako da si, da će te stići njegova dova. I da ćeš biti zbog toga kažnjen. A mi smo, braćo, svjedoci da se danas zulum proširio i da se danas nepravda proširila na zemlji, a posebno i žalosno da se ta nepravda proširi među muslimanima, među onima koji sebe nazivaju muslimani, među muslimanskim državama, u politici, u trgovini, u ekonomiji i tako dalje. U svim životnim poljima i sferama osjeća se ta nepravda i taj zulum i narod se žali na nepravdu. I narod se žali na nepravdu, a najviše je muslimanski narod, braćo. I žalosno je, žalosno je da je muslimani iz pojedinih ili iz većine muslimanskih država, da ne kažemo islamski iz većine muslimanskih država bježi i traži sebi utočište gdje? Na zapadu. Odoše ljudi u Ameriku odoše ljudi u Australiju. Zašto? Zato što je tamo pravedniji sistem, pravedniji način života. Ne daju im u njihovim državama ništa. Ne daju u Turskoj ni hijjaba, ne daju u Tunisu ni klanjat. Pokušavaju to i ovdje kod nas. Pokušavaju to na svakom mjestu gdje žive muslimani i gdje su nekakvi po imenu muslimani na vlasti. Kaže Ibn je, Allah će pomoć pravdu i pravednog vladara, makar bio nevjernik. A kaznit će zulumčara, makar bio musliman. Sljedeći uzrok propasti i stradanja naroda, braćo, jeste mnoštvo munafika. Ovo je veliki musibet, braćo. I ne samo to, nego je veliki musibet i kazna za jedan narod kad ima munafika među njima, kad su samo tu prisutni, a kamoli kad uzmu vlast. A kamoli kad dođu na čelo i oni drže uzde i oni vode narod onda je taj narod sigurno sazreo za propast. Kad ga takvi budu vodili. Jer kaže Allah Đalešanuhu za munafike ve qila lahum la fil ardi innama nahnu Kada im se kaže ne remetite red na zemlji, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Wallahi mi to svi osjećamo na svojim kožama. Oni će ti govoriti lijepe riječi, govorit će ti lijepe riječi, dozvoljavat će ti haram pa će ga uokvirivati u lijepe oblande Allah je muslimanima ponuditi i zlo i prljavštinu i sav fesad, samo ga u okviri u kakav celofan fin, oni će ga prihvatiti. Ili kaže uzvišeni vamina nasima na kauluhu fil dunija, wa ma fi qalbi wa huwa Ima ljudi čije te riječi zadivljuju na ovome svijetu. Kad ti govori političar, vođa, onaj koji se predstavlja nekakvim autoritetom i nameće se da bude autoritet i da bude vođa, kažu ljudi vidi kako je pametan. Vidi kako je učen i zavede ljude s tim. I čak koji musliman poziva Allaha za svjedoka za ono što on govori. Međutim, on je otvoreni neprijatelj Islama. Otvoreni neprijatelj muslimana i želi po svaku cijenu da to uguši. Zato kaže Resul sallallahu sellem, kada se bude pronevjeravao emanet, očekujte sudnji dan. Pa kažu, ja Rasulallah, šta to znači? Kako će se pronevjeravati emanet? Kada odgovorne stvari budete povjeravali onima koji nisu dostojni. Učenjaci su protumačili ovaj hadis na taj način da su rekli da se to odnosi na munafike, da se to odnosi na ljude, licemjere koji budu preuzeli stvar muslimana. Jer nisu dostojni te stvari, nisu dostojni da vode muslimane, a oni se predstavljaju u njihovim predstavljama, a ne voli ih. Ne vole ni islam ni muslimane, nego su došli tu da ih ruše i da im zločini. Wallahi, braćo, evo jednog velikog dokaza iz naših stvarnosti. Neku večer sam gledao džeziru i ganulo me do suza Dakle, obejanilo se ono, ona istina vezana za Alžir. Kad sam slušao oficira alžirske vojske koji je učestvovao u pokolju muslimana u Alžiru. Nije mogao više da izdrži, jer Allah hoće da istina iziđe na vidjelo. Nije mogao da izdrži tu patnju, tu tjeskobu u svojim prsima. Napisao je knjigu o kompletnom tom genocidu. Ko je stajao iza toga? Ko je to sve režirao? Ko je to sve pripremio? I kaže, spominje čak ovaj ga spiker pita da li je on lično učestvovao, kaj jesam i svojom vlastitom rukom sam klao muslimane. Imali smo spiskove ljudi koji su god bili za šerijat, koji su glasali u selima i u gradovima, koji su glasali za islamsku partiju, odnosno za front islamskog spasa, koji je osvojio najviše glasova, imali smo spiskove tih ljudi po imenu i prezimenu i samo smo njih ubijali. Dakle, to je dokaz Šta znači kad munafici preuzmu? I zbog čega kaže? Zbog čega smo to radili? Nama je objašnjeno da je borba za našu državu, za vatan, sveta stvar. I da je to iznad svega ostalo. I zato muslimani stradaju. I dakle, to su dvije stvari koje se ovdje mora, koje se Dva glavna uzroka stradanja muslimana, a to je nova vjera među muslimanima, nacionalizam. Kao što je rekao ovaj oficir, sveta je stvar boriti se za alžirsku državu. Kao što je danas postalo sveta stvar boriti se za bošnjaštvo, boriti se za arabizam, za ovaj ili onaj nacionalizam. To je jedna stvar, ta nova vjera koja je uzela maha među muslimanima, zaboravljajući na taj način na islam i svetinje islama, a Allah Đelešanu neće pitat čovjeka je li bio dobar bošnjak ili je bio slab bošnjak, nego će ga pitati je li bio mu'min ili nije bio mu'min. Neće ga pitati je li bio dobar Arab ili nije bio dobar Arab, je li bio odat arapskoj stvari ili nije, nego će ga pitati je li bio mu'min ili nije bio mu'min. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu, ko se bori pod zastavom nacionalizma i ko u to poziva i ko umre na tome, umire smrću džahilijeta.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 koji neće pogoditi samo one koji su ga činili, koji postiču, koji na taj fesad. Dakle, pogodit će i one koji ga ne budu sprečavali, koji ne budu stali pred njega hrabro, istinsko ima Allaha Đalešanuhu i koji ne budu pozivali na dobro, odračili od zla. Zato kaže Resul sallallahu alaihi u hadisu kojeg prenosi Ad ibn Amir, Allah neće kazniti općenito narod zbog određenih grijeha pojedinaca. Sve dotle dok ti pojedinci ili dok te skupine koje budu radile zlo, a ovi ih ne upozoravali. Kad oni budu radili zlo, a niko ih ne upozoravao, onda će Allah Đelešanu kazniti i te koji rade zlo, koji čine munker i one koji su s njima živjeli, a nisu ih upozoravali. Ovaj hadis bilježi, bilježi Ahmed. Zašto, braćo, Allah Đelešanuhu naređuje ovaj fard i ovo je obaveza vađib svim muslimanima da naređuju dobro, a da zabranjuju zlo. Zato, obraćao što se na taj način sprečava pojava grijeha, pojava nepravdi Sprečavaju se zulumčari da dođu na vlast. Sprečavaju se munafici da dođu na vlast. Sprečavaju se zlikovci da uzmu stvar u svoje ruke i da onda napakoste muslimanima. Zato se mora povećati brojnih koji naređuju dobro, zabranjuju zlo. I žalosno je naše stanje. Muslimanima brzo dodije to. Brzo im dodije naređivati dobro, zabranjivati zlo. I onaj početni Hamas koji imaju često puta nepravilno usmjeravaju pa im dodije. Neće da uče islam, neće da se bore za, istinu i pomire se sa stanjem u kome jesu. A pogledajte kako nevjernici se nikad ne mire sa stanjem. Nikad se ne, iako su gornji, iako dominiraju, ali stalno rade. Stalno rade i stalno se daje u kufr, u nevjerstvo i u zabludu povećavaju. A stalno se daje i pozivači u dobro svakim danom smanjuju. Sljedeća stvar i sljedeći uzrok jeste, braćo, ostavljanje džihada. Ovo je objasnio najbolji Abu Ayyub al-Ansari radijallahu ta'ala anhu kada su bili jedan put u bici protiv Rimljana, pa se jedan musliman sam izdvojio i žestoko se bacio na Rimljane, pa je neko rekao, bacio se svojim rukama u propast i proučio kuranski ajet, wala tulku bi aidikum Ne bacajte se svojim rukama u propast. Pa je rekao Ebu Ejub al-Ansari, ne tako mi Allaha, to nije to. To nije objašnjenje ajeta, kako si ti rekao nego je taj ajet objavljen zbog nas ensarija. Kada smo prihvatili islam i borili se i pozivali, jedan put smo rekli, pričajući zajedno, ma mogli bi se malo više posvetiti našim porodicama. Mogli bi se malo više posvetiti Dunjaluku. Dakle, da malo ostavimo džihad, da malo ostavimo pozivanje u islam, da se malo odmorimo od toga. Pa je Allah objavio ovaj ajet. Vala tulku bi ejdikum ne bacajte se svojim rukama u propast. Šta to znači? Dakle, ne ostavljajte islam nikada. Ne mislim da ga ostave, nego ne ostavljajte borbu za islam. I promicanje Allahov istine nikada. To je bacanje. Ako to uradite, bacili ste se tada svojim rukama u propast. I mi, braćo, u našem vremenu osjećamo taj musibet. Osjećamo šta znači ostaviti džihad. Osjećamo to u Palestini. Osjećamo to u Čečeniji. Osjećamo to ovdje u Bosni i tako dalje. Kjafiri, oni koji bi trebali da budu na začelju, skroz na začelju i da im bude usmjerena naša dava i uputa od strane Allaha a da oni koji drže u svojim srcima iman i koji se pridržavaju Allaha vjere budu na čelu oni se sad šepure sa naoružanjem, sa svojom snagom, sa svojom tehnikom, pored svih ostalih vrsta zavođenja. I onda im je lako zavoditi, a to je sistem Islama. To je sistem Islama. Zbog toga su muslimani poniženi. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Alejkum bil džihadi fa innehu babu min abuabil bihil wal gam. Preporučujem vam džihad jer je on kapija od kapija dženneta. Allah sa njim briše tugu. Allah sa njim riše brigu i tugu pod muslimana. I sljedeća stvar koju želimo spomenuti kao uzrok stradanja naroda jeste, braćo, razvrat, nered i zinaluk. Prenosi se o Zajnebije bintu da je Resul sallallahu alaihi wasallam jedno jutro se probudio, ustao crven u licu, lice mu je bilo crveno, bio je prestrašen i rekao je La ilaha illallah, vajlun lil arab, min šerrin kad iktarab teško Arapima od zla koje se približilo. Otvorena je danas kapija ili zid je džuđa i koliko je ovoliko pa je pokazao poslanik sa svojim prstima pa kaže Zainab ja Rasulallah zar ćemo biti kažnjeni zar će biti narod kažnjen a među njima dobrih ljudi kaže poslanik sallallahu sallam nam i da al da kada se poveća zlo kada se umnoži zlo onda će biti taj narod kažnjen, bez obzira što među ima dobrih ljudi. I kaže poslanik sallallahu ve sellem, nije se pojavila kamata ni zinaluk u jednom mjestu, a da to mjesto nije bilo uništeno i stanje čovječanstva je danas tako braćo. Mi govorimo o tehnici, o nauci i o napretku i priznajemo da je čovječanstvo dostiglo, može se slobodno kazati, vrhunac u naučnom napretku. Ali s druge strane, također je to čovječanstvo doživjelo i dostiglo vrhunac u pokvarenosti. Vrhunac u pokvarenosti i fesadu, u moralnom posrtanju protiv koga se danas svi pošteni ljudi pokušavaju boriti. Pokušavaju spasti svoje porodice, ali ne ide. Ne ide, zato što su okrenuli leđa Allahovoj istini. I pogledajte samo, ako čitate i pratite štampu, danas se barata ciframa od 40 miliona ljudi oboljelih od side. 40 miliona ljudi oboljelih od Ili, pogledajte pokvarenosti i fesada. U Francuskoj, neki dan čitam u ovazu da samo u Parizu, glavnom gradu Francuske, koja je simbol zapadne kulture i njihovih, njihovih pokvarenih ideja, postoji 300.000 homoseksualaca. Samo u Parizu. I zamislite koliko se ta pošast širi. Pa pogledajte koliko je droga uzela maha. I pogledajte koliko kod nas u Bosni također, posebno braćo u osnovnim školama. Wallahi, thumme wallahi, to je musibet o moramo voditi računa. To je stvar koja je uzela velikog maha. Naša djeca u osnovnim školama uzimaju najjačije vrste droga i čine je razvrat i čine je zinaluk, od petog pa do osmog razreda. Gdje su muslimani da to spriječi? Gdje su muslimani da se pobune protiv toga? Mi kod nas zbog naše nemoći i slabosti, i samo zbog naše nemoći i slabosti, raspravljamo hoće li biti vjeronauke u školi ili neće biti vjeronauke u školi. Što kršćani o tome ne raspravljaju? Što kršćani o tome ne raspravljaju? Zbog toga što su oni sagradili svoje škole. U Zenici, u Sarajevu, u Tuzli, u svim bosanskim gradovima. Njima ne treba vjeronauka u školama. Oni znaju da se na taj način čak njihova zabluda kompromituje. I zato i ne briga to. Hoćemo mi to zvat vjeronaukom ili vjeropraktikom. Hoće li biti u školama ili neće biti u školama. Kršćani su sagradili škole. U centru Zenice ovdje, gdje je islamska škola? Ne mislim na akademiju, ne mislim na medrese. Gdje je islamska osnovna škola u Zenici? U Sarajevu ili na nekom drugom mjestu. Nema je ne postoji, a to je ta filđan državica koju mi držimo. A kamol da pitamo ima li islamske osnovne škole u Banja Luci. To je iluzija. To je iluzija. Dakle, o tome raspravljamo. Zbog čega? Zbog toga što su muslimani ona pustili islam, okrenuli leđa i vjeri i misle da će uspjeti, vallahi neće. Vallahi neće. I zato i može. Zato i može pozivati svaku u zabludu. Valentinovo, ovo, ono, šta god hoćeš, samo izmisli datum. Napiši datum, dan zaljubljenih, dan zagubljenih, dan izgubljenih, dan pokvarenih, odazvaće se na zov zabludjelih ljudi, da bi im se drugi smijali i smijavali s njima. Zato prenosi Abdullah ibn Omer hadis kojega ćemo stirati na kraju od Rasula sallallahu sallam da je rekao, došao nam je poslanik sallallahu i rekao o skupinu muhađira pet je stvari od kojih se utječem Allahu Đelešanu da vas pogodi. Prvo, nije se pojavio razvrat ni u jednom narodu, a da i Allah Đelešanu nije kaznio kugom i bolestima koje nisu bile poznate prije. Drugo, neće se pojaviti zakidanje na vagi i kantaru, a da narod taj neće osjetiti kaznu nerodnim godinama i nasiljem vladara nepravednih. Treći, neće ljudi prestati davati zekat, a da ih ne pogodi suša i da nije stoke Allah ne bi poslao kišu nikada. Četvrto, neće narod prekršiti ugovor dat Allahu njegovom poslaniku, a da Allah neće na njih poslati neprijatelje koji će njima zavladati. I peto, neće narod prestati suditi po Allahovom zakonu, po što je Allah objavio, a da Allah neće spustiti na njih bijedu i nevolju. Ovaj hadis bilježi Ibn i Hakim. Molimo Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na istini, da osvijetli srca muslimana istinom, da se vrate istinski islamu, da pomogne islam i muslimane, da kazni i uništi nevjernike i mušrike.